Zara salavat. Kabe'li kerem muharipan. Hatib-i meclisi firdevsiyan. Qibeli kabuni aşıkan. Ahmed-i Müştebara salavat. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huve ma'akum eyneme kuntum. Sadakallahu azim. Ve billah rasulühün nebiyyül kerim hepsinden Hacı Esad Erbil'e Kuddise Sırrahul Aziz Efendimiz verdiği mektube cevap 36. mektup. Kutlu Canımızın 36. mektubu. Teberrüken yeni gözlüğümüz geldi. Konyalılar hatırımıza hutur etti. Kutbu Cihan'ımızın bu mektubunu okuyup onlara teberrüken göndermeyi münasip gördük. Allah bizden, kendilerden, bütün ihvanımızdan razı olsun. Sözlerimizi Allah tesirle halk etsin. Hak Celle ve Ala Hazretleri kelam-ı kadim ve Kur'an-ı vacib-ı taziminde ve huve ma'akum eyneme küntüm buyurmuştur. Yani her nerede olursanız olun Allah sizinledir. Ehval-ı hususiyanıza vakıftır, hazırdır, nazırdır demektir. Hazırdır, nazırdır demektir. Para misalsız konuşamayacağımız için Hüdayi Baba Hüdayi Baba İstanbul'da müridanından biri yakında gelmiş, yeni derviş olmuş. Lakin hepsinden daha sevimli. Efendimizin yanında da belli oluyor sevimli ihvan. Belki haberiniz oluyor. Tahir Efendi, Tahir Efendi şuraya oturun. Mehmet Efendi, Mehmet Efendi şuraya oturun. Musa Efendi şöyle oturun bu günahkarlarla bu defa bahçede oturuyorlar. şimdi şey yanıma otur şöyle. İşte iyice hasret kaldı sevdiğini öyle. Böyle sevimlere ihvan birbirini çekemez. Kim sevilirse ona haset etmek adet. Yani haset bütün ahlakı zemime girer işte. Hasetlik gitmez demiş Efendimiz. Damadı halileri ümer Bey kardeşimiz. Oğlum demiş, bu içten bütün ahlakı zemine çıkar. Veli de olur, daha hasetlik ayağını dayar. Çıkmayı istemez. Yani faktiyen çıkmayı istemez. En son çıkan hasetlik olur. İyyâküm vel haset ve innul hasede te'kulul hatamar kemâ te'kulul nârul hatar. Siz hasetten kaçınınız. Hasetlik hasenatı yiyiniz tükenir. Ataşın odunu yediği gibi yiyir tükenir. O ihvanı çekmemişler. Hüdayi babanın ihvanını öteki müriden çekememiş. Çok sevimli. Yine gelmiş oraya. Yine dermiş olmuş. Demiş, bunları kanaat, onun büyük adam olduğuna kanaat getirmenin için bütün müride emretmiş. Birer güvercin yahut tavuk, kuş falan bulmuşlar, getirmişler. Emir tutulur. Hiç kimsenin gülmediği bir yerde onu kumazlar. Hiç kimse gülmesin. Herkes gitmiş binanın ardında, araba yerde, gizli yerde sağına soluna bakmış orada kesmişler getirmişler. Ama o genç yeni intisap eden o yavru kesememiş sağ elinde getirmiş. Niye elimi tutmadın kızım demiş. Bütün kardeşlerin getiriyor da demiş sen ne iyi demiş kesmeden getirdin. Nasıl ettim o tarlası zaten gizli yer buldum kestim, gizli yer buldum kestim. Sen niye kesmedin demiş. Gizli yeri bulamadım efendim demiş. Gizli yeri yok. Vallahi mahkum اَيْنَمَا كُنْتُمْ Sallallahu aleyhi ve Ben ne yaparsam Allah benimle beraber hazır nazırdır bütün meydanın tozağı kurmuş yani. Biz insan değilmişik. Bu kadar bilmişik ama ehli irfan olamamıştık demiş. Onun için yavaşım buradaki ayeti celileden gaye neredeysen Allah'ımız burada öyle olunca cemi günahtan sakınmamız, korkmamız, çarpımıza boyun bükmemiz lazım. E, iki gündür hanımla Bugün üçüncü gün oldu. Biraz daha dokundu. Ağzım tez tez kuruyor. Bu arada bir su içeyim de Allah razı olsun. Yine sözümüze devam ederiz. Bunlar da kardeşimize orada bir neşe olur. Adeta Hasan abimiz aramızda gibi gelir. Suyun üfürtüleri, konuşmaların araları bu da bir şey verir. Devam olsun Bismillahirrahmanirrahim. su sünnet olarak içinirken, su anayı emer gibi böyle sorulacak dudağına. Hem duyulsun diye böyle bir işte. Meme emer gibi içiyordun. Bismillah, elhamdülillah, bismillah, elhamdülillah. Böyle içilecek suda. Demek ki ayeti celileye göre bu kardeşimiz, yeni gelen kardeşimiz ta eskiden bizim gibi eski, eskimişlerden daha hayırlı ve sevimli olmuş. Onun için gençliğe bakılmaz, hürmet etmeli insan birbirine. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz tasdirini lisana hasreden, yalnız lisanıyla Allah bizimle deyip de kalbine indiremeyen cesur cahiller yahut esrar-ı nisyan altında köşede tutan gafiller daha doğrusu mucidi tani ve teşni olan bir fiili münkeri icrada ziyip ve andin müşahadesinden sıkılıp hazer edenler buraları yeniden Türkçe'yi Türkçeleştirmeye çalışmayacağım. Hep, hep e, sohbetimizi ehli irfan dinleyeceği için yani Zeyd ile Amr'in eski nisan bu talebe devrinin yani Mehmet ile Ahmet'in görmesinden günahı yapmadan sıkışıyor gizli bir yer arayıyor da diyor bir fiili münkeri işleyeceği zaman aman kimse görmesin böyle kimseler görmesin. Fiil-i münkeri ziyit ve andın müşahadesinden, görmesinden sıkılıp hazır edenler. <clears throat> Lakin Cenab-ı Hakk'ın hazır ve hazır bulunduğunu, Allah açıktan gördüğünü, bu hakikata iltifat etmeyenler, bu hakikata iltifat etmeyenler, ruzi cezada, mahkeme-i kübrada, o aleni o aleni olan istintak-ı uhrada niye cevap verecekleri cidden cahil teammüldür. Cidden düşünülecek şey bu. Budur Allah'ın huzurunda böyle zeydin amrin müşahadesinden korkup günah yapamayıp da Allah'tan korkmayıp da isyan edenler acaba huzur-i ilahiyede ne cevap verecekler? meşhur bir şey, şey var size ona haber vereyim kardeşlerim. Ve orada dinleyen sevgili dostlarım Harun-i Reşit hepinizin bildiği bir şey Harun-i Reşit padişah bir gün bir gün Zübeyde hanım annemizle konuşurken ailesiyle cennetlik miyim, cennetlik değil miyim? Padişah diyor ki, eğer ben cennetlik değilsem, sen benimden üç talakla boşun der. Üç talakla boşun. Çok sıkışmış bu sözünden. Şeyh İslam, Şeyh İslam, ulema-i kiram, fuzala hep toplanmışlar. Çare ne kardeşim bu? Çare nasıl bulunacak? Bir düşünün ya. Diyor. Padişah Zübeyde Hanım Bağdat'tan Bağdat'tan ta Mekke-i Mükerreme'ye su getiren su getiren, Zübeyir suyunu getiren 40 günlük yerden 40 günlük yerden Mekke'ye su getiren bir kadın. Elinde bir Kur'an'ı yüz bin liraya yazdıran altından yaprakları Kur'an'ı açılınca lem temelül bir rahatta tünfiku mimme tuhibbun ayeti çıkınca manasını da biliyor en sevdiğimizi Allah yolunda verinceye kadar bir ihsane, cenneti aleye nail olamazsınız deyince önce şöyle fıkara giderken çivilmiş Kur'an-ı Kerim eline tutturuyormuş bu sen olsun Kur'an-ı Kerim diye. Böyle bir kadın boşanılır mı? Hiç çare bulamamışlar efendim zevciha halisler. Başka bir kocaya geçsin, o da bir gün iki gün dursun, boşalıktan sonra üç ay on gün daha Çocukun ne olmazsa iddet beklesinler. Altı ay, yirmi gün sonra aile size gelir. Ben ilin yaptığı aileyi nahar diye kabul edeyim. E şeriatın ömrü böyle. Bunun bir yolunu kısadan bulun rica ederim ya ulemasınız. Efendim başka kimse yok da Şafii Hazretleri, İmam-ı Şafii çığalım bağlım, genç delikanlı, Muhammed Aleyhisselam'ın silsilesinden zamanın hutbül aktar. Şafi aldıkları böyle gelmişler. Meclise gelince ulan bir çocuk gelen ne olacak diye aldırış yapmamış. Padişah demiş biz sana mı muhtacı? Sen bize mi muhtaçsın? Elbette filmde ben size muhtacım, padişahlıkta siz bana muhtaçsınız. Öyleyse senin muhtaç zamanın geldi, senin muhteş devrin geldi, sen tahttan aşağı in de ben oraya çıkayım, sen karşıma otur padişah demiş. Karşısına oturtturmuş padişaha. Yemin veriyorum sana, Allah'ın adına yemin veriyorum ey padişah. hiç bir günaha rast geldin de Allah'ın havfinden, Allah'ın korkusundan hiç kimse görmediği yerde kalbinden bir havfullah yekindi ve o günahı terk ettiğin var mı yok mu bana kısaca haber ver. Başın bir kadınla hoş olmuştu. O kadar Zübeyde hanım gibi hanımların olduğu halde koca padişahımla, padişahlığımla bir elin namusuna sürüp yaptım Lakin orada uçkurumu çizerken içerimde bir harfullah yekindi. Dedim oradan ayrıldım. Zübeyde boş deversen de eli cennetsin. Ve enne men khâta mekâme rabbihi ve nehem nefse anil hevâ ve innel cennete hiyel mehvâ. Kim Allah'ın huzurunda suçlu durmadan korkarak, havf ile bir kimse günahı terk ederse varacağı yer cennettir. Cennettir. Onun için Zübeyde Hanım. Bütün ulema ayağa kalkmışlar. Ne delilim de cevap veriyor? Delilim bu ayeti celile demiş. Ve hep alnından gözlerinden öpmüşler. Allah şefaatine nail etsin. Yani biz şuraya okuyorduk da ve ve mahkumeyne merkuntum siz neredeyseniz ben oradayım buyuruyor Allah. Malik'in mülk ve melekut hazretleri akşam sizin evde konuştuğumuz Ömer Efendi. Yani ayet vatandaşlarımızın içine gelince iyi dinleyenler başkalaştı söz. Şimdi Konya'ya gelecek de orada kardeşlerimiz dinleyecek. Akşam yarın okulu dinledik geçtik. Vel melekut hazretleri onlarına hitaben hitaben hitap ederek ve hitap ederek hitap tanılarak yani. Allah-u Teala hazretleri hitaben hitaben Ya Abdi ey kulum senin hayat ve mematın ölümün ve hayatın İkbal ve ikbarın, vüsat ve buğdatın, zenginliğin, genişliğin, vedarlığın, sıhhat ve afiyetin, sıhhatın ve afiyetin, el hasılı hilmin nefesin benim yedi kudretimde orada nehyetmiş olduğum bir fiili münkeri ne cesaretle yaptın? Nasıl, nasıl cesaret ettin de yaptın? Düşmanı saadeti olan, iman düşmanı olan, İbretin cennetten mahrum etmek düşmanı olan, düşmanı saadeti olan, şeytan-ı lahine, itaata, ne tekanetle mübaderet eylerin, ne tekanetle hangi zekan Buna kanun oldu. Hangi aklın kanun oldu ya? Şeytana uydun da böyle günah irtikab ettin. Mübadele edin. Ya Rabbi, ey benim kulum. Allahımız yine buyuruyor. Ey benim kulum, beni görmez, bilmez mi zannettin sen? Arkadaşlar, buramına çok dokanır. Kayserli Hacı Hüseyin Efendi Hocam kürsünün üzerinde sırf bundan vaaz verdi bir gün Efendimiz'in mektubunu açtı. Hayran olduk böyle bilmez mi zannettin beni? Ya kendin gibi bir abd-i acize karşı, kendin gibi bir abid, bir acize karşı, bir kula, aciz bir kula karşı lazım gördüğün haya ve hürmeti bana karşı lüzumsuz mu itikadilerin? Yani bir efendinin yanında sırada içemedim. Daha büyüğünün yanında, kutlu cihanın yanında içemedim. Lakin nasıl benim huzurumda içiyorsun diyor. Bazı arkadaşlarımız var böyle layıkalı. Hem tarikatta hem sığara içebilir. Yazıklar olsun. Ben bunlara acaba bizim bizim memleketimizde Mevla'ya hamdolsun tek sigara içen olmaz. İçerse alınmaz. Nevi bid'atla beraber tari tarikat olsun. Tarikat koymuyor, kavlu tahildir. Böyle necasetle münebbes olmuş kimseyi içine almaz. Bir gün Şahin Nakşibendi Kuddise Sirrahul Aziz Efendimiz Allah şefaatine nail etti ya Rabbi. Sohbete oturmuşlar. Lezzet gelmiyor demiş, lezzet gelmiyor. Lezzetin bir kesik yeri var. Bir hanel kesik nereden gelmiyor? Demiş efendim içinizde bir mümkün var mutlaka demiş. Aramışlar hayır efendim aynı kardeşlerimiz. Ayakkabılığa, asalığa bakın. Efendim demiş bir münkir asası gelmiş. Yani asanın içerisine herkes asayla gelirmiş. Bir münkir asayı dışarıya atmışlar ve şüphe uzak boşalmış. Bir gün yine aynı olmuş, bir ayakkabı bulmuşlar, bir babuç varım diyor. Bunları böyle dilimle söyleyip geçmiyorum. Reşahat, Aynül Hayat kitabından okumuştum. O babucu atınca fiyuzat boşalıyor. Bir gün Şahin Akşibend Efendimiz yine zikredecekler. Lezzet yok. İhvanın içinden bir mümkün kokusu geliyormuş içimizden bir mümkün kokusu geliyor. Demiş ki hepsi vallahi biz inkar edenlerden değilik. Ya e, dersen ben mümkün kokusu duyuyorum. Niye duyuluyor ya demiş. Yani sende inkar kokusu var. Efendim çamaşır yıkadık Milton'um yoktu da komşu bir tarikatı inkar eden adamın Milton'u giymiştim gömleğini ondan mola çıkar soyun üstünden ah canım demiş çıkanmış dışarıya soyulmuş gelmişmiş. Allah, Allah, <laughs> Allah. Evve makum eyne mekuntum. Siz neredeyseniz ben oradayım. Allah, Halik-ı Zülcelal, El ihsan en ta'budallah ke enneke terahu fe illem tekun terah fe innehu yerake. Yani namazda olsun, zikirde olsun, sohbette olsun, efendim ihvanla tecemmuda olsun, işte olursa olsun Hacı Esad Efendimiz Allah görür gibi Peygamberimiz de bu hadisinde Allah'a görür gibi namaz kılın. kendini Allah'ı görüyor gibi. Siz Allah'ı göremiyorsunuz ama göremezseniz Allah sizi görüyor gibi yapın da bakın işin gözüne. Bazı günü sohbet oluyor biliyorsunuz bütün arkadaşlar birbiriyle düşüyor şuraya. Ne oluyor ya bağırma çığırma da yok. Allah hazır nazır olduğu tecelli etti mi? Allah, Allah, Allah, Allah derken kaybolup gidiyor. Yaman Allah diyor düş. Hmm, hmm, hmm. Nakşi tarihinin hali bu. Bağırmaya, çığırmaya lüzum yok. Hiç böyle inilti yapıldığı zamanları bilirsin. Beş dedik kişiyle çoğulmazsa lezzet yok diller. Beş kişi inan biri deveydi, neden derler. Yani genç adam da ismini deve bulmuşlar o hatırımda. Bir sonra Abdullah herhalde Kırdoğlu Abdullah. Fakir vardı, bir kişi daha vardı. Allah razı olsun dışarıda haber vermem. Allah derken Allah'ımız görünür gibi yani Allah bizi görüyor gibi diyelim kardeşim ne derken hepimiz oralara yıkılma hali oldu. Böyle kardeşim tembih olsun bu. Yükseltmeye niyelizm yok. Duyurmaya niyelizm yok. Hayru zikir el hafi, hayru rızık ma yekfi. Peygamberimiz zikrin hayırlısı gizli zikir, gizli birbirini duyacak kadar yükseldikçe yendirin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye böyle böyle bunu çağırıyormuş şey efendim. Yani içeriye gelen feyizi dışarıya atma, dökme. Yani herhangi bir kahveyi, çayı, çorbayı, ne düşün, ne kadar bir şey şeyler var, onu fazla vurdu mu dışarıya bastı mı belizini kalbi geniş tutmak lazım. Geniştirmek. Çok büyük tasavvur etmek lazım. Şartımızın feyzi girebilsin. Geçen bir hafiye polis gelmişti bize. İhvanımızdan. Sohbete başladık. Konuşmaya başladım. Elleri titremeye başladı. Azıcık daha konuştum, dişleri titremeye başladı açıktan kafayı semaya dikti böyle arşı ağzına bakar gibi. Hmm, hmm. Şimdi adam kaybetti, gözü de döndü, ölüyor gibi. Kardeşim bu asıl dökün, elini yüzünü yıkıyorum. Niye? Salavat getirdin, ayırttırın dedim. Ben öteki eve gittim. Geldim ki daha beter olmuş. Yusuf Efendi, sonra lütfen ayıkın. Ne diyor sen kitaplarda görmüyor musun efendim ben ne diyorum? Böyle kayıp hali gelmiş. Şahin Nakşibendi Efendimiz'in kayıp hali geldi mi? Raşihinden Resulullah'a, Resulullah'tan da Allah'a doğru kayıp hale teveccüh edecek, Mevla'ya kavuşuyor o zaman. Ben Mevla'ya kavuşayım, niye beni böyle men ettin dedi. Ama sen bir polis adamsın. Cuma günü ziyaret Yahya'da adettir. Her adam, her sınıftan adam gelir hocamı ziyaret edeyim diye. Onlar seni bu halde görürse Efendimiz sayın olurlar bu halde yani. Sen salavat ne oku ayet kardeşim Adam bu kadar işin iş tarafına geçmiş. Yani hafif, hem hafif polis bizi arıyor. Hem bizim içimizden Allah'a zikrederken hiç onun gibi bir kardeş görmedim ben daha. Böyle yapıyordu. Onun için özleştirelim işi. Sırf ilaha ile, sırf bağırma ile, sırf çığırma ile olmaz bu. Gözlerimizi yumduk mu saatlerce lezzetin içinde duralım. Kardeşlerimiz sonra şey koydular ki bırakamıyoruz sözü de şöyle bitirelim biiznillah. Bana karşı lazım velüz sürsün itibar eyledin. Memmede Ahmet'in yanında günah edemedin de onlara ettiğin hürmet kadar bana hürmet etmedin mi diyor Allah yarın huzur-u ilahiyede buyuracağı hengamada acaba ne gibi bir cevap, cevap tedarik olunacaktır? Hangi cevabına cevap? Ya Rabbi insanlardan haya ederdim ya senden haya etmiyor diyeceksin. Hangi bir filozofun farklı zekasından hangi bir akıbatın kisveti malumatından istifade edilecektir? Hangi akıbattan akıl alacaksın? Hangi telessüs sana diyecek ki şöyle hareket et kurtulursun Allah'ın geçmiştir heyhata heyhat. Onlar geçmiştir. Yalnız sen dinleyeceksin Allah'ın zoruna. Cevabı sen vereceksin. Babamdan duyduğum bir şey diyeceğim. Allah şefaatine nail et ya Rabbi. Allah'ın huzurunda ya Musa kitabı tav, kitabını kavmine tebliğ ettin mi? Ya İsa İncil'i kavmine tebliğ ettin, ettin mi ola, edemedin mi ola diye düşüncelerinden kıllarının dibinden ter yerinden kan geleceğini peygamberlerin kıllarının yerinden kan geleceğini haber veriyor. Hazreti Ömer bir gün bunu düşünür. Halik-i Zülcelal'a şöyle bir iltica ediyor. Yatmış, düşmüş, bayılmış, günlerce hasta onun iadesine gidiyor. Geçmiş olsun ya Ömer. Oraya varınca, arkadaşlar toplanınca keşke ben nesyen mensiye olaydım. Ben onu vurmuş düşük bir çocuk olaydım keşke ben diyor. Cennetle tepşir olduğu halde böyle diyor arkadaşlar. Yerden bir saman çöpü almış, keşke ben şöyle bir saman çöpü olaydım. Ondan sonra onlara dayanamadı ağlayarak dedi ki diyor, keşke bir yaratılmamış bir şey olaydım yani hiç vücuda gelmeyeydim. Bu cennetle tepsi olunan zat böyle diyor. Bizim ne kadar korkmamız lazım geliyor. Tamam, bu kadar lavukali olunmaz canım şunu da ilave edelim ki esnai muhaverede konuşma zamanlarında cürmü hatalarını itiraf ile dardadan cürmünü günahını konuşmasına anar. Bu doğru değerimiz. Kitaplar buna diyor ki açıktan keşlikteki ettiğin günah diyorsan yanındaki adamları şahit dikmiş oluyor. Yarın huzur ilahiyede karşına çıktığı zaman onlar şahitlik edip ehli nar olacaksın. Allah'la kendi aranda olsun, Allah Settar ismiyle setlenecek inşallah. Affı günah şanu hak, tevbe kula müstehak, onunla hazin affolacak Allah'ın ihsanı bu. İtiraz ile beraber intihal-i kurtarmak için Allah kafurdur canım diller diyor. Hacı Esad böyle diyor. Allah gafurdur. Affeder, ah affeder sahibi. Söyleyen bir takım laubaliler, la laubaliler muhakkak bilsinler ki kendilerini aldatmış oluyorlar. Öyle demeyle kendileri aldatmış oluyorlar. Zira ayeti i kerimede buyurulmuştur. Menahi ve maaside musul olanlar menhiyette, günahtan musul olanlar, yani ısrar edenler, ne günah ediyorsa onu yine devam ettirenler hakkında böyle bir beşaret sadır olmadığı şöyle dursun. Böyle bir beşaret yoktur. Bir akıl nasıl yeriyle Kur'aniye'de Allah'ın nas, nasında, Kur'an'ında وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ yani benim kullarım, şeytan sizi benim affım affetimle infal etmesin. Allah tembih ediyor. Haydi affetmedim. Şeytanın tuzağıymış o. Allah affedeceğim, Allah affedeceğim. Doğru. Yani doğru. Lakin şeytanın tuzağı da büyümüş. Allah affeder diye namaz kıldırmıyor, Allah affeder diye oruç tutturmuyor, Allah affeder diye zengin hacca gitmiyor, Allah affeder diye her masiyeti işliyor. Dinle konuşursalar, la ubâle adam diyor ki Allah affeder canım. Öyle olmaz diyor üstadımız. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Aldatmada mübalağayla aldatıcı olan Şeytan benim affım mağfiretimle sizi aldatmasın bunların diyor. Allah kendi tembih ediyor. Bunun için aman kardeşim böyle de aldanmayalım buyurmuştur. İmam-ı Gazali İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh İmam-ı Gazali aleyh rahmetullahi bari hazretlerinin bu makamda sevdetmiş olduğu bir hikmeti, i beligayı, bir hakikat-i mücessemeyi sırası gelmişken arz edeyim. Böyle buraları çok çalışmaya lüzum yok bilirim. Bilirsiniz ve bilirler. Şöyle ki, hatta Teala Hazretlerinin esma ve sıfatına, isimlerine, sıfatlarına, hayat, ilim, semih, basar, irade, kudret, kelam, tekvim, rahim, rahman, settar, Gaffar, Rezzak, Allah Celle Celaluhu böyle isimleri binlerce. İtikad etmek her bir mümin için farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Bayezid Bestami Efendimiz'e efendim diyorlar bize ismi azamı göster. İsmi azam hangisidir? <coughs> Bayezid Bestami Kutsesi Rahul Ali siz bana Allah'ın Güççük ismini gösterin de ben de size büyük ismini göstereyim diyor. Hangi ismi Güççük diyor. Hepsi büyük. Bunun senin ismi azam niyetiyle okursa o ismi azamdır diyor. Yeterli. Mikrofonumuz. Mikrofonumuz. Boşalıyor. Evet efendim. Böyle ismine itikad etmek her bir mümin için farz ayindir. Lakin birini birinden tefrik ilk minnetteki şarttır. Allah'ın isimlerini birini birinden de tefrik edilmeyecek. Mesela Gaffar ismine mütevekkilen amel ve ibadet mecburiyetini lüzumsuz görenler. Allah gaftardır, ibadetimize muhtaç Allah diye lüzumsuz görenler, Rezzak ismine de mütevekkilen Allah'ın Rezzak ismi var, Rezzak-ı Alemin diyor, maişeti dünyevilerini temin hususunda sahi ameli zahit görmelidirler. Ona bir şey değer, ne çalışacağız? harıl harıl çalışılıyor. Sevmediğim kul sabahala kalınca dünyayı düşünerekten kalkan kulum diyor. Rezzal alemim. Neyi Rezzal ismine inanmıyor, Rezzal vereceğine inanmıyor da, inanmıyor da kalkıp sabah işe soruyor da, Kaffar ismine neden ina inanıyorum diyor da, tutuyor da namaza niye kalkmıyor, göbeğine güneş diye neler yatıyor. Allah'tan korkuyor mu bu insan? inanıyor mu? Evet Allah rızkını veriyor. Ben biliyorum. Lakin çalışmak, helalından çalışmak. El kasib, habibullah. Kisbi ticaret edenler Allah'ın dostu. Allah'ın dostu. Bir veriden birisi bir sevit ağacında oturur. Bir topal dilki, dilki ayaklarını tuzak kırmış. Tuzak kırmış sürünüyor oralarda. Acımış. Bunun nereden yığıla ya Rabbi demiş. Buna benzer çok şey var ya babamdan neden belirlediğim şey var ya onları istemiyorum. Biraz sonra oraya bir buğa gelmiş yani ineklerin e, efendisi. Aha şey herifi. Ondan sonra bizim ifademiz olsun da daha hoş olur. Ondan sonra bir aslan geldiğinin buğayı Vallahi gökyüzü yırtı gelince oraya düştüvermiş. Birkaç almış, koymuş gitmiş aslan, topal ilkesi nereden onu yemiş. Ey kurban olduğum Allah! Rızla ayağa günderim, Ezrail'in arayıp bulduğu gibi ölecek adamı rızık da arar bulur diyorsun, çok doğru. Lakin ben bir karar veriyorum buraya diyor kitap sahibi. Siz topal dilki olmaya çalışmam diyor. Aslan onun da sizin harfinizden, harfinizden diyor, iller geçilsin. Çok sevaba nail olursunuz. Onun için aslan olmaya yedi ulya, yedi süfreden Kur'an-ı Kerim'de daha hayırlı. Vireden, ilmi alan elden daha hayırlı. O zaman nerede dinliyoruz? Oğlum bu epyatı ezberler dedi bana okuyoruz bunu. Bu kardeşlerimiz orada ezberlesin dinlerken orada biraz burada gibi görüyorum ben Konyalıları. Şahıs şahıs gözüme görünüyorlar gibi. Allah biz seviştirdi. Şey Şartlar attı bütün ihvanımızla. Allah burada haşrı cem etti. Kalbimiz birbirine tam yanaşmış şekilde mahşer yerinde ve beraber haşlı cem etmesini Cenneti Ala'da Firdevsi Ala cennetinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davetine icabette ve Rabbimizi gördüğümüz zaman cennetten cemalına yediğimiz zaman beraber bulunmamızı Allah takdir buyursun Allah. Nasip buyursun Allah. Anahtarımız olsun geçen davata icabette ve ben kardeşimizin davetine vardığımızda manevi taraftan ziyafetleri yediğimiz vakit o kadar daha almamıştı işi. Ayadiyeli verince her birisi bu memleketten hasret kaldığımız Uğurla müftüleri, Rıza Çöllüleri vesaire birçok ihvanla Bandırmalı Ali Efendi'ne uzaklaşınca ayrı başkadır. Ya Allah bir ziyafet vermiş bize. Dedim ya Rabbi bu hayatın bir manzarası işte şimdi bizi cennette böyle cennedersen o zaman bizim yüzümüz güler ya Rabbi. Kardeşim Allah öyle etsin inşallah bizi imam hep yakışıyordu. Cennet'in hoca sırtında el böyle sokak sokak dolaşmıyor kafa kafa geziyoruz. Şöyle misafir olmuyor demiş kısaltıyorum. Oraya müsaade edince muazzam Efendimiz gibi bizzat oturmuş içeride. Esselamu aleyküm üstaz demiş, sırtında yerdeyle tabi yeşeriyor. Küçük düşmüş çok. Küçük düşmüş için bir hep yatıla demiş olsun, onu ikna edeyim. Vücudum çok zayıf oldu, nasip arayı arayı, beni gezdirenin kısmet, Semerkand-ı Fukara'yı. Orası Semerkand Fukara'ymış da vermiyor gördüğü emir kısmet Semerkand-ı Fukara'yı. Zat ağır başlı. Size gezmek layık değil. Semerkand-ı Fukara'yı size nasıl bulan kısmet bulur arayı arayı demiş size kısmen araya araya vurur. Onun için bizim seyranımız da diyor ki gönderiyorsan göndersin. Hadi. Hadi yaz kalsın. Var mı yer? Poyrazı var pipisinin, hikmeti var hepsinin Tanrı kısmet kapısının kimi mürter kimin açar. Havadan deyince pulu var mıydı paran pulu? Anadan deyince çulun var mıydı? Paran pulun var mıydı? Anadan deyince çulun var mıydı paran pulun? Tanrı yarattığı kulun verir mi bu duygunu az naçar? Rızkını verir, naçar koymaz. Yurtdışından daralan arkadaşlarımıza bir daha okuyacağım. Açılı baktığımız bir gün sıkıştıkça sıkışmaz ya. Sebepler halk eder Mevla, kerem babını kapatmaz ya. Sana yalvardığım Allah, değildir rızk için haşa, haşa rızk için yaratmam, e, yalvarmam. Çünkü ruhumu harc etmeden 200 sene evvel ruhumu harc ettim. Hudem rezzâk-ı alemdir, rızıksızdır yaratmaz ya. Ben sana imanla ölüyüm diyor ya Rabbi. Rızanı bulayım diyor ya Rabbi. Kalbi ve sualım asan olsun diyorum ya Rabbi. Dişlerim sağdan gözlüyüm ya Rabbi. Mizanda günahımı hayır getirme, sevabımı hayır getir diyorum ya Rabbi. Ferikun fil cennet ve ferikun fil sahir. Cennet tırkasından et de şeytan tırkasından etme diyorum ya Rabbi. Ben yalvardığım bunlar ya Rabbi. Ben yoksa rızk için yalvarmam sana ya Rabbi diyor. Ne diyor rızka inanıyorsunuz da, inanmıyorsunuz, çalışıyorsunuz da diyor benim affıma inan, e, affeder gider diyor, inanıyorsunuz da diyor, ona inanmıyorum. O da sıfatımla da İmam-ı Gazali böyle diyor. Sezzar isminde mütevekkilen maişeti dünyevilerin temin hususuna sahibi ameli zahid görülmelidir. Birine itibar edip de diğerine itimat etmez. Mantıkan, hikmeten, şayan itibar olamaz. Şev'an, aklan, akideyi sahihe iktiran eyleye eyleyemez. Hemen Cenab-ı Vacibil Vücud cümlemize bir akıl kamil ihsan diyorsun. Muhakkakın vuku olan seferi ahiretlerini, ahiret seferlerini unutmak isteyen, lerden bir saat bakası meşgul olan hayatı dünyayı mahbub ve mahşup ittihad eyleyen maaşı tıtandan mağdut buyursun amin ve selamun alel murselin ve selametun alel müminin ve selametun alel hazirin velhamdülillahi rabbil alemin iki şey kalbimize takıldığı için burada dinleyen, koyuda dinleyecek kardeşlerimiz ancak bu kadar konuşabildik. Birisi kardeşlerimize yemek hazırladık, aç olduklarını söylerler. Bunlara yemek veremediğimiz bizi biraz insanlarımızda sekte yaptı bir. İkincisi kardeşimiz teyfe iki de bir de baktı bitiyor mu bitmiyor mu bize tanrı buna bir tereddüt verdi. Bu ikisinin arasında ancak ben bu kadar konuşabildim. Buradan döndüğümüzde teyfe açıp kardeşlerimize bildiği ki saçın inşallah hepisine tek tek ayrı ayrı selam eder, illerinden öper, gözlerinden öper, dualarının vakasını rica ederim. Bir, dişçi babamızın, hocamızın ellerini değil ayaklarının altını öper, duasının vakasını rica ederim. Canım gibi sevdiğim 25-30 senedir dostluğumuza küçük halen verir, verilmeyen, verilmeyen Tahir hocamızın ellerini, ayaklarını öper, yıkar ayaklarını öper, duasının vakasını onu da rica ederim. İsmini hatırlayamadığım binleri geçen sevgili dostlarımın hepsine ayrı ayrı selam eder, ellerini öper, dualarını diler, ve dua ederim. Allah cümlemizi imanla öldürsün, rızasını buldursun, sahada açılan güller hürmetine, zikrinle dünün diller hürmetine, rukulda bükülen diller hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen piller hürmetine, hem Kadriye hem Nakşi iki ırmak gibi gelen Siller hürmetine yavrularını alıp da yalnız oyduğundurlar hudurlar hürmetine bizi imanla öldür ya Rabbi. Ozanı buldur ya Rabbi. Dilim konuşur da kendimin ne sena olduğunu bilirim. Kardeşlerimin yüzü gözü hürmetine imanla öldür. Mahşer yerinde rüsvayı alem etme ya Rabbi. Risvayı alem etme ya Rabbi şu mecliste amin diyen din kardeşlerimizin cümlesinden razı ol ya Rabbi. Salli ve sellem ve barik ala eşrafin nuri cemil enbiyayı vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Konyalı abilerimiz, hepinize selam eder, ellerinizden öper, dualarınızı bekleriz hane halkımız bütün hane halkınıza selam ederler. Şimdi sizi Cellen arzu eden ve buraya davet eden Ömer Saraç kardeşimiz hanesini hazırlamış. Konyalılar gelir ümidiyle Türk'ümüzle bekliyormuş. Yol başında görüştük geri döndüler deyince çok üzüldüler. Vay be ne oğlum kardeşim bir iki tahsilinde buraya Yoldaş kardeşler teşrif buyursan ne kadar memnun edersin bizi. Bak kendine rica ediyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Sevgili abilerim, hepinize selam ve hürmetlerimi iletir. Ellerinizden ayaklarınızdan öperim. Hayvanlar namına sizi hararetle bekliyoruz ve davet ediyoruz. İnşallah iki tarafa da hayırlı olur. Rabbim utandırmasın. Cenab-ı Hak hepimizden, hepinizden razı olsun. Bir mesele bizim diyor Tayfun'un kayınpederi Hacı Mehmet Çelik kardeşimiz de gelen gözlükleri, ayakkabıları arkadaşları beraber Tahayman'a haber getirdi. Her hususta böyle üzülen, zahmet çeken bir kardeşimiz Mevla rızası için. O da size selam gönderiyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm Konyalı abilerime ayrı ayrı selam eder, el ve ayaklarınızdan öperim, dualarınızı niyaz ederim. Ayrıca Şems Şam'ın imamı Hacı Osman Efendi de ayrıca selam eder, el ve ayaklarını öperim. Selamımı lütfen illa buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi bizim küçük Sami selam gönderiyor ve Allah'ın sesini de dinleyin lütfen. Selam yutarım. Ellerimizden öperim. Annemin selamını. Çok görüyorsunuz. İşte böyle size muhabbetle, hararetle selam gönderiyor çocuklar. Hüseyin, yavrum, Herkesin ayakkabısı ısındı bizi görmez mi? Ali Ramazan'la bize de. Belki 39 giyiyorum, siz giyiyorsunuz? 30, ikimiz de giyiyoruz hemen. 38 de o giyiyormuş. 38 var, 39 fiziki. Iskartılmasın, burnu çok iyi olmasın, çok ince olmasın, orta olsun, memnun olsun. Birisi yumuşak olsun. Ayakkabının şöyle bazı şey olaraktan giyelim, bazı da gerisini çektiğinde ıskarfın olsun. Yumuşak olsun. İnşallah parasını da temin ediyoruz. Selam eder, gözlerinden öperiz. <laughs> Size <clears throat> yine ilahi söz vermiştim. Babam bize çok gençken bu ilahi okumuştu. Arkadaşlarımızla beraber onlara dinlerse Hacımızın hani diyor ki baba bugün pil bize geldi, gülleri tese geldi, makamını tutturamadım. Hacı kafa oldu dedi. E, biraz üzüldüm, vay zahmet mi ettik, kulaklarını rencide mi ettik. Var buna başla, inşallah kibar düşerse götürsün kardeşimiz. Euzubillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vaklı fikirler Mevla bulunmaz bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz buna yaredir ki Zahmi bulunmaz